Aner compas Aner pentathlos epi anandriae hecastote hupo ton politon oneidis domenos, apode meesas pote cae metachronon chronon epanelthon, alas uomenos elegen hos polla cae en allais polesin andragathesas, enatae rodoe, to iuton hela hos medena ton olympionikon afikestai kai tu tu marturas efaske parexestai tus parete tu che cotas an ara pote epidemesosi ton de paronton tis e putukon efe prosauton. al o hutos ei tuto ale fesesti udende i soi marturon autu gar kai rodos kai pedema ho logos de loi hoti hon procheiros he diergon peira peri uton pas logos peritos esti